Šiame žaidime tu dalyvauji ugnegesių komandos apmokymuose. Atsargiai atidaryk langą į gaisrą ir surask vienodus liepsnos liežuvelius. Žaidimas baigėsi iš karto, kuomet yra atidaryti visi langai.